Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý bude technicky zabezpečovať cyklus relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje aj dnešný deň. Jedná sa o 60. časť tejto relácie. V prvej časti sa predstavia okrem Dagmar Kvapilíkovej, pani doktorka Vítova, ktorú srdečne pozdravujem. Také srdečne zdravím a ďakujem za pozvání. A druhým našim hostom, ktorého si Dáška pozvala, tak je pán inžinier William Baňák, podplukovník vo výslužbe. Pozdravujem vás, pán Baňák. Dobrý deň všetkým. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že táto relácia je v premiére vysielaná zo záznamu vzhľadom k tomu, že termín relácie vyšiel na veľkonočný pondelok, kedy z pravidla už dlhé roky naživo nevysielame politické relácie ani vzdelávacie, tak z toho dôvodu kolega Peťo Kršiak ju zaradí v najbližšom vysielacom možnom termíne, keď to bude akurát vyhovovať. Takže pripomínam, že do tejto relácie sa nebude dať eh, dovolať, hoci pôjde v premiére, ale eh, bude nahrána na záznam. Takže eh, Dáška, nech sa páči, môžeš uviesť tému relácie, lebo v prvej časti budeš ty, v druhej časti bude Joško Fila s jeho hostiami. Nech sa páči, Dáška má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Všetkých ešte raz srdečne zdravím pri tejto okrúhlici našej a naša téma je hustá. E, nazvali sme ju záhuba alebo rozpad Európskej únie. A ja ešte raz srdečne zdravím Vladimírov Vítovú ako predsedničku Československého mierového fóra. Zdravím Vladimíra. A ja zase ešte jednou ďakujem za pozvanie a také zdravím posluchače. Takisto som veľmi rada, že sa počujeme na vlnách slobodného vysielača a dovolte mi taký krátky úvod do našej témy. My všetci vieme, čo sa deje v Európe a akým brutálnym spôsobom sa nám mení pred očami Vieme o obrovskom úpadku eh, našich oboch štátov, o obrovskom schodku v rozpočtoch E, nie len e, našich jednotlivých štátov, ale celkovej Európskej únie, o našej zadlženosti, o rozkradnutých našich republikách, o obrovskom počte imigrantov, Ukrajincov, o e, najrôznejších problémoch, s ktorými sa potýkajú naši ľudia dennodenne. Či už to bolo posledné, posledná likvidácia zdravých zvierat na Slovensku, likvidácia eh, školstva, zdravotníctva, kultúry. Mohli by sme takto pokračovať do nekonečna, ale čo nás najviac trápi je eh, neustále vyzbrojovanie v eh, Európskej únie a keď pozorujeme správanie našich politikov, tak máme veľmi protichodné nálady, pretože na jednej strane náš pán premiér začal veľké rokovania s pánom Putinom, potom sa ocitol v Amerike a keď sa vrátil, tak jeho retorika sa zmenila a po Davose e, a účasti v Európskej únii podpísal aj to, čo povedal, že nepodpíše. Takže už neplatí to, že ani jeden náboj na Ukrajinu, naopak Slovensko vyrába zbranie a posiela ich tam, čo je veľmi smutné. Takže eh, v čom sa vlastne ocitá Európska únia? Aká je súčasná Európska únia? Ja si dovolím na úvod takú malú ukážku, ktorá ma zaujala v podobe pána doktora Ivana Davida, kandidáta vied. Poprosím Mirka, aby ju pustil. Vážení přátelé, jedna z charakteristik inteligence je schopnosť předvídat následky dejú a kriticky realisticky hodnotiť situaci. Následky masové imigrace byly předem jasné, při nejmenším z historické zkušenosti. Následky Green Dealu byly jasné z přírodovědného i ekonomického hlediska. Následky militarizace, která nemá oporu v reálném ohrožení, jsou předem jasné. Co si tedy můžeme myslet o představitelích Evropské komise, poslancích Evropského parlamentu a premiérech v Evropské radě, kteří takové věci navrhují a schvalují? tam, kde nechybí inteligence, chybí pocit odpovědnosti, odvaha a samostatnost úsudku. Kdo podlehá ideologii zhoubné pro společnost, musí být odstraněn z veřejných funkcí. Kdo chce odpovědně vést ostatní, musí být schopen říci ne. Každý, kdo je svéprávný, je trestně odpovědný a v zájmu spravedlnosti nesmí uniknout trestu. A tak to byla ta ukážka pána doktora Ivana e, Dávida, kandidáta vied e, tohto času e, europoslanca za SPD, ak si dobre pamätám. Nech sa páči, Daška, môžeš pokračovať. Ďakujem pekne za ukážku a tu by som už premostila k mojej milej hostke, pani Vladimíre, ako ona vidí súčasnú Európsku úniu a budúcu. Nech sa páči. Děkuji. No, je jasné, že se Evropská unie je nacifikuje. To je úplně jednoznačné, ale vlastně se nelze tomu divit, protože, jak říkal Ivan David, tak všechno má nějaké svoje předpoklady nebo premisy a následky, nebo důvody a následky. A když se podíváme na historii, tak už to společenství uhlí a ocely vlastně ty, takové ty, ty řídící kádry a ti největší odborníci, kteří byli angažováni do vedení toho tehdejšího e, společenství uhlí a ocely, tak byli z řad nacistů. To samé se týká i personálního obsazení třeba NATO. A vlastně ty firmy, které, ty nadnárodní kartely, které rozpoutaly a financovaly druhou světovou válku, tak potom se také podíleli na formování těch eh, počátků té Evropské unie. A Evropská unie jako vůbec není nějaké společenství států. Evropská unie je postavená na nadřazenosti zájmů nadnárodních korporací nad národními státy. A já jsem teď byla na jednání eh, Česko-čínské obchodní komory, tam vystupovali zástupci Číny a já jsem měla možnost tam mít referát a e, v tom referátě jsem zmínila to, co bych řekla taky ráda tady. Například Čína ta vůbec nehodlá rokovat, e, kromě e, nějakých bilaterálních třeba obchodních vztahů, tam, tam rokujou s každým. Ale co se týče mezistátních jednání, tak Čína vůbec nehodla rokovat s takovými státy, které jsou součástí nějakých nadnárodních uskupení, jako je třeba Evropská unie nebo NATO, a nemají tam rozhodovací pravomoc. Ty státy pro ně vůbec nic neznamenají, protože ví, že nejsou svéprávné. A teď, když se podíváme na tu Evropskou unii, tak který z těch států je právní? No, částečně možná Německo a částečně Francie a jinak nikdo. A vlastně celou tu unii řídí pohunci a lidi, kteří se tam dosadili, ty nadnárodní korporace. A když se podíváme, jaká je struktura řízení Evropského nebo Evropské unie a vlastně Evropského parlamentu, tak je to tak, že primárně ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků, který má i své stránky, jsou to ty nadnárodní korporace, ty nejmocnější. Ty pak dávají pokyny Evropské komisi, a ta Evropská komise vypracovává pak nějaké materiály pro Evropský parlament a když se nepodaří, aby to prošlo v jednom návrhu zákona, tak to projde v něčem jiném. Ale primárně v Evropské unii rozhodují nadnárodní korporace. A teď je teda vlastně bitva mezi těmi nadnárodními korporacemi. A ty nadnárodní korporace se přesouvají v podstatě do Číny a tu Evropu už nepotřebují. A lidé to vůbec nechápou. A pořád chtějí v tom umírajícím spolku Evropské unie setrvat. A tady třeba u nás eh, slyšíme. Vždyť ta Evropská unie se rozpadne. No, jednou se rozpadne. Možná za deset, <laughs> možná za padesát let. Možná se rozpadne za pět let, ale co se mezi tím napáchá škody? na těch našich národech. Ať se to týká migrace, ať se to týká odsunu eh, vlastně eh, x procent HDP do kapes těch nadnárodních korporací. Já to tady říkám na, na svobodném vysílači a u nás často na svobodné vysílači. Jako vůbec nechápu tu sebevražednou politiku a teď musím říci všech politických stran z 99% českých politických stran, které chtějí setrvat v Evropské unii. U nás letos budou volby a když se podíváte na ty programy, tak maximálně tam mají referendum o setrvání v EU. Referendum za současných podmínek, kdy se vůbec nedostanou do těch mainstreamových médií názory, které jsou proti e, setrvání v Evropské unii, je samozřejmě nesmysl a je to alibistická řeč ti, ti politici to ani nemohou myslet vážně. Takže Evropská unie jde ke dnu, lidi to vůbec nechápou a jako sebevrazy chtějí zůstat na tom potápějícím se Titaniku. A navíc se ta Evropská unie nacifikuje, teď to můžeme vidět, že například mluvčí toho ruského ministerstva zahraničních věcí eh, uvedla, myslím tento nebo minulý týden, že pokusy Evropské unie tlačit na kandidátské státy, na ty, co jako se chtějí eh, dostat do té Evropské unie, aby se nezúčastnili 80. výročí vítězství ve druhé světové válce v Moskvě, tak se rovná oživení nacismu. A pokud vím, tak eh, Zelenský ten dělá něco 9. května v Kijevě, tam zve jakoby všechny představitele té, té západní Evropy a do Moskvy na tu přehlídku nechce přijet nikdo. Chce tam přijet Robert Fico. To je perfektní. Od nás z České republiky tam nepojede nikdo. Protože když vy máte někdy problém s Robertem Ficem, že něco jiného vidět, že něco jiného říká třeba v Evropské unii a něco jiného na české politické scéně, tak u nás <laughs> v České republice Všichni říkají ty samé nesmysly, které říkají v té Evropské unii. U nás je to teď jednoznačné, naprosto strašné. A e, vkládají se velké naděje do Andreje Babiše, A když byl u vlády Andrej Babiš, tak dělal přesně to, co tady, jestli jsem to dobře pochopila, dělá Robert Fico, že něco jiného říká v Evropské unii a něco jiného říká u nás doma. Ale jedná podle direktiv Evropské unie, jedná podle direktiv Ameriky, i když v Americe se teď eh, trochu změnila situace. Ale zpět tedy k té Evropské unii. Takže vlastně se před našima očima znovu rodí euronacismus. A ještě je možná zajímavé eh, říci, že státní duma ruská tak teď připravuje zákon, eh, zákon o genocidě, a ten ustanovuje, že genocida sovětského, že byla, došlo ke genocidě sovětského lidu během velké vlastenecké války a bude chtít e, Ruská federace vlastně zpět ty reparace, které jí ten západ ani nechtěl nikdy přiznat. Tak e, a vlastně e, ten kolektivní západ útočil tenkrát na ten sovětský svaz tak zdá se to jakoby nemožné, že ten nacismus už je to 80 let a vidíte a teď ožívá. Ožívá a stává se to realitou. Ak môžem naviazať na Vladimíru, eh, počula som veľmi zaujímavý názor eh, pána Michala Téra, eh, ktorý hovoril o tomto probléme Nemecka E, neviem, či máme zachytenú ukážku, Mirko, že či nám vieš pustiť. Keď ano. nie, tak zreprodukujem. problém problémem střední Evropě není Rusko, v současné době určitě ne, ale Německo. A, a to, do, to dodnes, jo? že v podstatě e, druhá světová válka možná stlumila německý antisemitismus a německý militarismus, ale nějakým způsobem nezlikvidovala německý imperialismus. Protože Němci, to je dobré si uvědomit, Němci nikdy neměli národní stát. Celá německá státnost je postavená na tom, že se vytváří nějaké impérium, jo, které se vytvoří, ono se pak třeba sesype, sype, jak se to stalo že ve vrcholném středověku, kdy se vlastně ta říše, svatá říše římská se vlastně rozsypala do jednotlivých jakoby, oblastí mhm. autonomní, že to spíš byla konfederace než jakoby stát funkční. <clears throat> Nicméně E, Německo nemělo vlastně žád, nikdy žádnou ideu národního státu, na rozdíl od nějaké Francie, Anglie, Polska, Čech, Chorvatska, protože tam už ve vrcholném středověku všechny tyhle ty oblasti si vytvářejí svoje národní monarchie. Jo, to je taky další věc. Já si nemyslím, že třeba národy jsou konstrukci, konstrukcí 19. století. Podle mě národy se začínají formovat v rámci národních monarchií. Tohle to se v Německu nikdy nestalo. Jo, to se nikdy nestalo. Němec, eh, Němci vlastně nežijí v kontextu národního státu. Oni v podstatě chtějí si vytvořit jednotné Německo, ale to Německo, jednotné Německo už má zase jakoby, jakoby imperiální charakter. Jo, kdy vlastně ten Bismarck a ty Prusové vlastně vytvoří to Německo, tak si taky všimneme, jak to Německo je sjednocováno. Jo, je z něho budováno impérium. Jo, to, je, to není sjednocení do národního státu. Jo, Bismarck ještě měl takovou tu tendenci držet ty Němce tak nějak jako na úzdě, mm-hmm. e, protože se především evidentně bál toho, že se prostě jednou, s, když by Němci moc vyskakovali, tak se proti ním všichni spojí, ostatní velmoci. A že v podstatě oni jsou impérium a ten východ, kam mají teda i my, mhm. nás teda jako neslupnou eh, jako malinu, že jo, tak ten východ má vlastně vytvářet, ten slovanský východ je v podstatě jejich koloniální prostor. Mm-hmm. Jo, a v tomhle si myslím, že ty Němci, e, především se to týká té západoněmecké elity, protože tam vlastně ta kontinuita existuje dál. Tam máte prostě rodiny vojenské od nějakých Prusů, že jo, který si dědějí to povolání a postavení třeba v armádě dodnes. Jo, teď se podívejte na ty lidi, kteří jsou v té vyšší politice, kolik z nich má fond, jo, onlineováčů. Mm. Jo. <clears throat> tak eh, eh, tohle je furt nějaká kontinuita. Je tam kontinuita těch eh, bohatých, opravdu bohatých a dneska už vlastně i nadnárodních, opravdu bohatých a dneska už vlastně i nadnárodních hospodářských elit. Máte tam, máte tam prostě řadu firm mohutných, který prostě pracovali za Výmaru, pracovali za Hitlera, pracovali za Adenauera, pracují teď. Jako je tam ta kontinuita. To je tam tahle ta elita, která prostě oni ty lidi mezi sebou se scházejí, ty lidi se, se, se znají, že víme o tom, že mají vliv třeba na média. Jo. E, Němci měli vždycky a evidentně mají dodnes, mají jakoby rozvinutou agenturu především ve střední a východní Evropě. Protože to je jejich zájmová oblast. Jo? A tuhle tu agenturu, když se dostalo západní Německo pod eh, dominanci Spojených států, tak v podstatě tuhle tu agenturu ty, Němce, ty američani od nich přebírali. To jsou ty známé věci, jak oni prostě skryli spousta nějakých SSáků a lidi, co byli skorumpovaní s tím nacistickým režimem, protože je potřebovali, protože tenkrát ti američani pro tu Evropu žádnou agenturu neměli. To jim všechno vlastně budovali Němci. Kolik zvláštních organizací nadnárodních vzniká vlastně z, z popudu vlastně Němců, že? To máte to celý ten Aspen Institut, pokud vím, tak ten původně zakládali tihleti, tihleti lidé. A pokud máte kontinuitu elity, tak máte taky kontinuitu určitých ideí, plánů, které neplánujete na čtyři roky. Plánujete třeba na 50 let mm-hmm. jo, v tomhletom. A třeba v tomhle je rozdíl vůči těm Rusům, protože tam vždycky přišel nějaký režim, který úplně skromnul tu předchozí elitu a vytvořil úplně novou, že tam není žádná kontinuita. A v tomhle je taky důležité, že v podstatě oni evidentně takhle dál přemýšlejí o té východní Evropě. A je to elita, to znamená, oni jsou schopní e, se chovat vlastně jakoby dost nehezky vůči vlastnímu obyvatelstvu. Jo? To, to je třeba ta podpora masové migrace. Ale podívejme se třeba, jak se ta západo-německá e, elita po roce 1990 e, začala chovat k východním Němcům. To byla prostě, dodnes to tam vidíte, to byla prostě kolonizace. To byla těžká kolonizace, kdy se zlikvidovaly ty dosavadní místní elity, místo nich přichází ty západoněmecké německé a ta země, ta oblast je dodnes v podstatě využívána podobným způsobem, jako je hospodářsky využíváno Polsko, Čechy, Slovensko, tyhle ty, Slovensko, že jo, tyhle ty všechny oblasti, které jsou na to, na to Německo napojené. Že? A ta tendence neustále dostat se na východ, buď mírovou cestou nebo válečnou cestou. Mm-hmm. Jo. Všimněte si, jak teďka třeba Němci zase chtějí zbrojit. Jak, se to, jak je to jako náhle jako, e, přestává být tabu. Jo jak se náhle už dneska se třeba v Německu hovoří, že by Wehrmacht mohl mít své základny v Polsku. A to jsou skutečně výroky, které jsou doložitelné někdy z roku 2020. Nebo se hovoří o, už, e, že třeba bude potřeba bojovat na východní frontě, už se tam zase objevuje ten termín Ostfront. Jo? Takže e, to německé prostředí je v tomhle podle mě e, jako e, přehlíží se, hmm. jaké procesy tam jsou a jaké mají kořeny. Takže tolko Michal Tera, Dáška, vracám ti slovo. Takže toto bola taká zaujímavá ukážka, kde sme sa ponorili do tej histórie Nemecka hlbšie a tak, ako sa to neučí v školách, my vieme, že sa história prekrucuje a Vladimíra o tom vie veľmi veľa rozprávať, pretože je skúsená a e, robí prednášky, e, je predstaviteľkou mieru v Čechách, čo by mala hlava štátu reprezentovať, tak e, naši bratia Česi bohužiaľ sú na listine nepriateľov Ruskej federácie. Takže čo s tým, Vladimíra, a ako budeme spoločne bojovať za nový svet, novú Európu a mier? Já si myslím, že každý musí dělat eh, to, co může podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A kdy, i když to vypadá bezperspektivně, <laughs> jakože z našeho úhlu pohledu, to vypadá tak, že jsme neúspěšní, že jsme hlasem na poušti, ale prostě pořád se snažíme. V této souvislosti bych ráda připomněla, že právě ve spolupráci s Dagmar, s paní Dagmar Vejsabelovou, s Alianciou národních síl, s tebou Dagmar, budeme pořádat 6. května od 17 hodin online Československou mírovou konferenci a také budeme hovořit o 80. výročí osvobození Československa rudou armádou a o tom, jaká by měla být mírová politika Evropské unie. Budou tam hosté z České republiky a samozřejmě ze Slovenské republiky. Eh, ze Slovenské republiky tedy Dagmar Vajsabelová, Štefan Harabín a Jan Čarnogurský a z České republiky Vojtěch Filip, eh, bývalý senátor Jaroslav Douprava Doubrava a já. A ještě nejsme dohodnuti dál, ale ten náš původní předpoklad zněl, že to bude první kolo takovýchto mezinárodních online konferencí. Takže vás srdečně zveme 6. května, pozvánka bude k dispozici 6. května od 17 hodin. Můžete se dívat online, bude to přenášet svobodná televize, můžete tam dávat dotazy. Ale já bych ještě chtěla říct něco k té perfektní ukázce, která tady zazněla. E, podle e, americké banky provedly analýzu ekonomové Bank of Italy, tak zhruba před třemi roky udělali ten výzkum a ukázalo se, že za posledních, a teď považte, 600 <clears throat> let zůstali nejbohatšími a nejmocnějšími lidmi ve Florencii stejné rodiny. A nejen ve Florencii, ale i v Británii. Takže e, vlastně ty nejstarší rody v Evropě, ty majitelé těch zvučných titulů, stále už přes 600 let ovládají ta nejdražší aktiva v Evropě. Pozemky, nemovitosti. Mají e, ohromné množství půdy, takže mají ohromné množství dotací z Evropské unie. Oni vystupují jako zemědělci a požadují ty dotace přidělené v Evropské unii na podporu zemědělství. A to vše dotuje Evropská unie. Tyhle ty staré rody dostávají z Bruselu desítky a stovky milionů eur. My jsme na to téma publikovali článek a je tam uvedeno i několik konkrétních eh, jmen. A já prostě samozřejmě tyhle informace se nedostanou do mainstreamu, ale já fakt nechápu, že i když mezi tou alternativou, když tohle to dáme k dispozici s odkazem na zdroje, všechny tyhle informace, tak i na té alternativě ty lidi jako hlupáci pořád volí ty strany, které jim mainstream předhodí jako alternativu. Ale když se podíváte na tu jakoby alternativu, tak všichni tam mají to setrvání v Evropské unii. Já bych se z toho fakt zbláznila. To je jako házení hrachu na zeď opravdu. A i, ještě, eh, tak, takže my jsme prostě děláme, co se dá a snažíme se pořád dokola, dokola do zblbnutí opakovat staré, ale i nové informace. A ještě bych možná tady ráda uvedla, co se týče té Evropské unie, protože Evropská unie je absolutně propojena s NATO. Absolutně. Je to v Lisabonské smlouvě, je to v hlavě 5 a je to vůbec eh, jako v těch jednotlivých krocích v zahraniční politice, ve všech těch dokumentech. Tak Spojené státy americké začínají odstraňovat z Evropy zastaralé jaderné zbraně z těch svých základen v Evropě a začínají tam vozit nové. A chtějí, aby se aby se zvýšil podíl HDP jednotlivých států v Evropské unii ne na 5% HDP, ale teď už zaznělo na 10% HDP. A tak já nevím, eh, slyšela jsem taky Roberta Fica, který pořád ujišťuje, že chce být Slovensko v Evropské unii. Naši politici čeští jeden vedle druhého ujišťují, že chtějí být v Evropské unii. Tak jsou to sebevrazy? Nebo jsou placeni, to je jasný. Zase, jak řekl v úvodu Ivan David. Ale tak lidi mají pořád ještě v rukou tu rozhodovací pravomoc, jenže stejně podlehnou těm mainstreamovým médiím a ve finále volí ty politické představitele, které jim mainstream ukáže falešně jako alternativu. Takže já se fakt velmi zlobím na voliče a na lidi, kteří jsou tak líní a nechtějí se v tom vyznat, nebo pak nejdou k volbám a pořád ještě, jak říkám, mají tu možnost a sami si kopou hrob. A to mě na to nejvíc štve. Víte co, já být aristokrat, starou aristokratickou rodinou, tak samozřejmě, že jednám tímhle způsobem a budu se snažit udržet to svoje domínium. Ale být voličem a mít tyhle informace, tak podle mě nejsou největší blbci ti politici, ale ti voliči, kteří do zblbnutí pořád volí ty svoje uzurpátory. Předávám slovo. Ďakujem veľmi pekne, ako si to povedala a ja by som teraz chcela e, poprosiť Mirka, keby nám pustil e, krátky príspevok Vladimíra Putina, ako on identifikuje to dianie súčasné vo svete. Mirko, môžeme? Áno. Мы видим, что происходит Vidíme, co se děje v některých zemích, kde úmyslně ničí morální normy, instituce rodiny, tlačí celé národy k vymírání a degeneraci a my volíme život. Rusko bylo a zůstává pevností tradičních hodnot, na kterých je vybudována lidská civilizace. Naši volbu podporuje většina lidí na světě, včetně milionů občanů západních zemí. Ano, Rusko a mnoho dalších zemí se dnes potýká s poklesem porodnosti. Je zřejmé, že demografie a porodnost ovlivňuje nejen ekonomika a kvalita sociální sféry, ale do značné míry také životní zásady, které jsou stanoveny v rodině, formované kulturou, vzděláním a osvětou. Zde je důležitá práce všech úrovní státní zprávy, občanské společnosti a pastorů, našich tradičních náboženství. Podpora rodin s dětmi je naší základní morální volbou. Vidíme, co se děje v některých zemích, kde úmyslně ničí morální normy, instituce rodiny, tlačí celé národy k vymírání a degeneraci a my volíme život. Rusko bylo a zůstává pevností tradičních hodnot, na kterých je vybudována lidská civilizace. Naši volbu podporuje většina lidí na světě, včetně milionů občanů západních zemí. Ano, Rusko a mnoho dalších zemí se dnes potýká s poklesem porodnosti. Je zřejmé, že demografie a porodnost ovlivňuje nejen ekonomika a kvalita sociální sféry, ale do značné míry také životní zásady, které jsou stanoveny v rodině, formované kulturou, vzděláním a osvětou. Zde je důležitá práce všech úrovní státní zprávy, občanské společnosti a pastorů, našich tradičních náboženství. Podpora rodin s dětmi je naší základní morální volbou. Takže toľko Vladimír Putin. Dáška, nech sa páči, môžeš pokračovať. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mňa sa hlboko dotýkali tie e, Putinové slova a som nesmierne smutná, že z neho urobili najväčšieho nepriateľa a vraha e, na svete, pretože keď niekto hovorí e, takto o základných hodnotách ľudských, na ktorých sme vyrástli, a sa budoval život, tak takýto človek asi ťažko môže byť e, nemorálny alebo ten, ktorý hovorí o tom, o tej pravde, ako sú tlačené národy k vymieraniu a degenerácii. Ale bohužiaľ máme prevrátené morálne e, hodnoty aj celý náš život. A e, prezident Putin hovorí o občianskej spoločnosti a o všetkých týchto hodnotách. A preto som si aj zavolala môjho druhého hostia, inžiniera Viliama Baňáka, podplukovníka v zálohe. Vítaj, Viliam. V podstate na túto reláciu som sa pripravoval z rôznych materiálov, ale pani Vitová mm, a tie videozáznamy alebo hovorové záznamy e, ma vedú k tomu, že E, v podstate, v podstate e, málo kto si uvedomuje, že do roku 1989 e, boli, bolo spoločenstvo socialistické a kapitalistické. <clears throat> Samozrejme, ozbrojené sily socialistických krajín a ozbrojené sily NATO boli postavené proti sebe. A <clears throat> mier na planete Zem bol udržiavaný rôznymi e, dohovormi, či už to bolo SALD 1, SALD 2, potom e, ďalšie zmluvy, štart 1, nový štart. A Ruská federácia odstúpila od posledného e, od poslednej takej mierovej dohody. <clears throat> A prečo asi? No preto, E, pretože po, roz, po zrušení Varšavskej zmluvy v podstate Gorbačov dohodol so Západom, že organizácia NATO sa nebude e, posúvať na východ. A čo vidíme? Vidíme to, že socialistické krajiny, ktoré boli vo Varšavskej zmluve, tak dneska sú už v organizácii NATO a Posledný bod bol vstup Ukrajiny do organizácie NATO. V poslednej dobe sa toto západu nepodarilo. Nepodarilo sa to Spojeným štátom americkým, nepodarilo sa to Európskej únii a nepodarilo sa to organizácii NATO. Málo kto si uvedomuje, že organizácia NATO je nielen vojenskou organizáciou, ale je to vojensko-politická organizácia, ano, ktorá združuje jednotlivé krajiny e, v tejto organizácii v rámci Slovenska a Českej republiky. A tiež málo kto si uvedomuje, že e, v podstate po druhej svetovej vojne vznikla organizácia CIA. A 25 rokov v podstate je tu už organizácia NET, je to organizácia, ktorá vlastne e, hovorí, že podporuje demokraciu. Ale ona je nápomocná organizácii NATO, je nápomocná e, tieňovej vláde e, sveta, ktorá sa každý rok schádza vo Švajčiarsku. A e, tieto správy sa ne, ne, ne, nedávajú ľuďom, tak ako v podstate E, po vytvorení <clears throat> Slovenskej republiky e, budúci minister financí e, minister financí v podstate bol pozvaný do Švajčiarska, do Davosu a bolo mu povedané, že budeš ministrom financí, keď schváliš predaj Rothschildovým bankám a Rockefellerovým bankám SPP. Tak to aj vykonal pán Mikloš aj s Zurindom. Rozumiete? Pretože aj pani Vitova tu hovorí, že Európska únia je ovládaná korporáciami. Áno, korporáciami. Ale ktorých je aj tieňová vláda a Rothschildovci a Rockefeldovci, Buffett a ďalší. E, tieto nadnárodné spoločnosti e, prevládajú a riadia organizáciu OSN a organizáciu NATO. E, práve my aj v novej petícii e, hovoríme, že organizácia OSN splnila už svoju historickú dobu. Áno? A je potrebné vytvoriť e, celoslovenský, pardon, cel, áno, celoslovenský občanský snem, celoeurópsky občanský snem a celosvetový občanský snem. My máme víziu e, nová občanská spoločnosť. Je to zmena spoločenského systému a je potrebné zmeniť aj systém na Slovensku, Európskej únie a v rámci celého sveta. Ozbrojené sily je potrebné dostať pod občianskú kontrolu. Keďže organizácia OSN, organizáciu OSN riadia tieto korporácie, áno, e, a vedú, vedú k vojne. Vedú k tomu, že organizácia NATO sa rozširuje na východ a chceli ju dosta- a chceli Ukrajinu dostať tiež do organizácie NATO. Ale napriek tomu, že sa nepodarilo dostať organizáciu do organizácie NATO Ukrajinu, tak sa im podarilo tam dostať e, Fínsko a Švédsko, kde Fínsko má hranice s Ruskou federáciou 1400 km a už je predpoklad, alebo sú rokovania o dodávke jadrových zbraní do Fínska zo Spojených štátov amerických. Vieme, že, že vďaka Majdanu, Majdanu v roku 2014 e, v podstate sa začali diať zmeny v Ukrajine nie k lepšiemu, ale k horšiemu a ku genocíde ľudí hovoriacich e, e, ruštinou. Samozrejme, že Putin reagoval na to obsadením Krymu a vyvolal špeciálnu operáciu 24.2.2025 a obsadzuje východnú časť e, Ruskej, Ruskej federácie. Teraz ako z toho vonku? ako dosiahnuť mier? Bolo rokovanie Sávskej Arábii k tomu, aby nastalo mm, 30-dňové e, aby nastalo 30-dňové zastavenie zbraní. No samozrejme, že Putin nepristúpil k tomuto. A prečo nepristúpil? Prečo k tomu nepristúpil? No preto, lebo na druhý deň Spojené štáty americké začali presúvať e, svoje zbrojné systémy na územie Ukrajiny. A v podstate by prichádzalo k ďalšej deskalácii e, alebo dohody, tak ako bola Minská dohoda, kde vlastne e, toto obdobie e, rokovaní podľa Minskej dohody e, bolo vyzbrojovanie e, Ukrajiny. My sme tiež príjmali bilaterálnu zmluvu medzi Spojenými štátmi americkými a, a Slovenskou republikou. Dopadlo to tak, že sme ju prijali s 36 bodmi, ktoré odhalil generálny prokurátor Žilinka, ktoré sú proti Slovenskej republiky. Ja, Dagmar, my sme zabezpečili generálneho prokurátora do Národnej rady, ktorému nedovolili vystúpiť Národnej rady a týchto 36 bodov predniesol podpredseda Národnej rady Blanár. My sme zabezpečili to, že e, zločinecká organizácia, ktorá aj v roku v roku 2023 mala jediný program, ako vyzbrojovať Ukrajinu proti Ruskej federácii, na ktorej sa zúčastní e, zločinec, alebo ako by som ho nazval, Chodorkovský, hej, ďalej tam e, bola generalita e, z Československa, Polska, e, e, NATO a tak ďalej. A všetci, všetci len ako bojovať, ako bojovať proti Ruskej federácii. Teraz e, predsednička Európskej únii e, žiada 800 miliard má na militarizáciu Európskej únii. Ale proti komu? No proti Ruskej federácii. Ja sa pýtam, čo toto je. E, pani Vitová tu hovorila o nacizme. Áno, ja to nebudem opakovať. Ale v podstate tento nacizmus e, Nemecka prenáša sa cez Lajnovú, sa prenáša do Európskej únii. Áno? E, pred dvoma týždňami schválili 21 miliard pre podporu, pre podporu Ukrajiny. Zase proti Rusku. Ďalej, e, Národná rada Slovenskej republiky pred dvoma týždňami schválila vyslanie 150 vojakov do Lotyšska. My už v Lotyšsku máme vojakov a máme tam aj techniku. Málo ľudí o tom vie. A teraz asi proti komu? Má, sú tam vysielaní? No proti Ruskej federácii. Mm, my sme robili petíciu, alebo áno, pardon, my sme robili petíciu, aby e, prezident Kiska a Lajčák nepodpísali 8. a 9. v roku 2016 vo Varšave na, samite NATO, aby nepodpísali obklúčovanie Ruskej federácii. No samozrejme, že dohodu organizácie NATO E, schválila organizácia NATO a nikto ju nevetoval. Ani český prezident, ani slovenský prezident. Povedzte mi, akýchto prezidentov máme. A teraz od roku 2017 nastalo obklúčovanie Ruskej federácie e, obklúčovanie Ruskej federácie. Áno, presun e, vojsk NATO do Lotyšska, Estonska, Litvy a obklúčovanie, federa- e, obklúčovanie Ruskej federácie malo za cieľ organizácia NATO vstup e, Ukrajiny e, do organizácie vstup Ukrajiny do organizácie NATO. No samozrejme, bilaterálna zmluva, ktorá bola podpísaná vo februári e, 2022 v Slovenskej republike a e, prezidentka ju podpísala v jeden deň, ako ju schválila Národná rada. A o týždeň alebo o dva týždne Putin sa rozhodol pre vyhlásenie špeciálnej operácie. To znamená, naši politici, slovenskí, českí, európsky, robia všetko preto, robili všetko preto, aby Putin vyhlásil špeciálnu operáciu. My konáme mierovými, mierovými petíciami od roku 2015 až do dneska E, vyzývame, vyzývame za celosvetový mier a dávame návrhy. E, pani Vitová hovorila, že aké peniaze dostávajú rody z Florencii, z Anglicka a neviem, skrátka staré rody, aké peniaze dostávajú e, rody, už, už, ktoré sú tu staré už 600 rokov. Ano? A ja sa pýtam, čo robíme proti tomu? A my sme vytvorili víziu, novú občianskú spoločnosť, pretože len zmena spoločenského systému môže zabezpečiť e, mier a mierové rokovania pre, preto, aby človek na svete sa dost, aby, aby človek na svete e, žil šťastne. A málo kto v reláciách spomína z roku 2015 knihu od Pikettyho. Kapitál 21. storočia. Neviem, pani Evitova, nebudem vás tu skúšať, či ste túto knihu čítala, ale tam jasne píše a odhaluje dedičný kapitál Piketty, e, je to francúzsky ekonom. A vlastne e, títo, títo bohatí ľudia e, z rodu naberajú ten dedičný kapitál. A ja sa vás pýtam všetkých, ako my e, zabránime e, narastaniu dedičného kapitálu, ktorý vlastne prechádzajú do imperializmu, áno, a nástupom Trumpa sa zdvihla vlna rozdeľovania celého sveta na novo. A to je čo? A keď, a keď ne, ne, nedospejeme k tomu mierovými silami, tak my si vás zobereme cez ozbrojený, ozbrojené sily. E, dobre, pán Baňák, e, Dáška, e, máme do konca relácie už len na nejakých 14 minút, tak mali by sme sa trošku posunúť ďalej. A ja ďakujem za e, uvedenie do problematiky z pohľadu skúseného e, človeka z vojenského prostredia, Viliama Baňáka, s ktorým sme nahrali veľa relácií o e, tých vojensko-politických situáciách v Európe, vo svete, o tom občianskom živote, novej podobe Eh, spoločnosti, zmenou spoločenského a politického systému. My v týchto debatách budeme pokračovať, ale dajme pani Vítovej ešte slovo, aby sa vyjadrila k tomu, čo tu bolo povedané. Nech sa páči, Vladimíra. Děkuji. No, Tomas Piketty, nečetla jsem tu knihu, ale znám jeho statě, kdy hovoří o tom, že Česká republika je absolutní největší krmelec Evropské unie protože podíl HDP a odchod těch našich finančních prostředků, co si tady nahrabou ty nadnárodní korporace, je úplně největší v celé Evropské unii. Takže to řekl Thomas Piketty. A ti naši ekonomové to spochybňují, nesahají jim ani pokotníky, ale říkají jako, že nemá pravdu. Takže Česká republika, totální největší krmelec Evropské unie. A stejně tam pořád naši lidi chtějí zůstat, úplně nepochopitelné. Potom, když se tady hovořilo o změně systému, tak v podstatě můžou být jenom dva systémy. Ten první je buď kapitalistický, nebo otrokářský, nebo feudalistický, to je pořád jedno a, a to samé, kdy hrstka lidí buď ta dědičná aristokracie, a to souvisí i s těmi nadnárodními korporacemi, které se vytvořily, ovládá zbytek lidstva, a nebo je tady socialismus když ten stát je národní stát a vlastní výrobní prostředky. Nevlastní to soukromé nadnárodní korporace, ale vlastní ty výrobní prostředky, které jsou důležité pro fungování státu, aby ten stát měl svoje zdroje, aby měl svoji vodu, aby měl zabezpečenou infrastrukturu, energetiku a ty nejdůležitější strategické podniky, já nevím, letecký průmysl a podobně. Jenže o tom se v České republice nebaví skutečně nikdo. Teď je velmi populární Petr Drulák a jeho spolek Svatopluk, ty udělali konferenci Změna režimu. A teď je otázka, změna režimu je to samé, co změna systému? Není změna režimu, to oni spatřují, ale lidé to nechápou, ale oni spatřují změnu režimu v tom, že u nás bude poloprezidentský systém. To znamená, že jednotlivec, kdyby to teď bylo, tak to má v ruce Petr Pavel, bude i premiérem. To, co je třeba v Americe. Jestli se říká o Vladimíru Putinovi, že je vůdce, tak jestli je někdo úplně supervůdce, tak je to americký prezident. Ten, ten soustředí v rukou absolutní moc de facto jako vládce, nějaký jako král. Takže to teď chtějí udělat, eh, eh, mají to podroužkou, změna režimu spolek svatoplu, kteří jsou považováni za vlastence a je do nich vkládaná naděje. Podle našeho názoru i jako za Aliance národních sil, která bohužel už neexistuje, změna režimu nebo změna systému Neexistuje víc druhů systému. Buď ten jeden, kdy hrstka ovládá ten zbytek, anebo my ho známe v té formě socialistického, kdy je ta společnost solidární a není ovládaná hrstkou, není to ta davoelitářská společnost. A pak bych ještě navázala na pana inženýra eh, v tom smyslu, že to celé poválečné uspořádání světa, vlastně po té druhé světové válce, teď je to 80. výročí, bylo formováno podle výsledku druhé světové války mezi tedy těmi vítězy, nad tím nacistickým Německem, což je Sovětský svaz a říká se, že i USA a říká se, že i Británie. A ty představitelé těchto států se sešli třikrát. V Teheránu na konci podzimu roku 43, v Jaltě na začátku února 45, v postupy v červenci téhož roku ale po budoucím uspořádání světa se vlastně jednalo pouze na té jaltské konferenci té druhé. A tam se v podstatě jednalo o tom, že tady budou dva koncepty rozvoje společnosti. Ten západ má ten kapitalistický, kdy hrstka ovládá vše a v tom bloku těch socialistických zemí, tak tam byl, nebo těch zemí, které patřily pod vliv Sovětského svazu, tam byl jiný typ systému, socialistický. To byla podstata toho jalského systému. Jenže na základě toho vznikly i všechny ty mezinárodní instituce, jako je OSN a ty její složky, ty různé agentury, ale ukazuje se v současné době, že to OSN už nefunguje, že tu chartu OSN ty státy nerespektují. A právě se hovoří teď o vytvoření nových pravidel světového řádu. A říká se, že proběhne jakási konference, která se bude bavit o novém uspořádání světa. Říká se tomu Jalta 2, kde budou formulována nová pravidla. Ale když jsem tady hovořila o té Číně, že vůbec nebere v potaz e, jako partnery ty státy, které <clears throat> nerozhodují o sobě, což je teda případ i České republiky, <clears throat> tak na tu jalskou konferenci, na tu Jaltu 2, tam budou přizvány jenom ty suverénní státy. A to není nikdo v té Evropské unii vlastně teda suverénně je opravdu USA, možná teda i Velká Británie a budou jednat jako rovní s rovným. Ale s Evropskou unii se nikdo bavit nebude protože to jsou jenom manažeři a poskoci těch nadnárodních korporací. To nemá vůbec se státy nic společného. A e, při budování těch nových pravidel fungování lidské společnosti je nutné vycházet z několika tezí. Jedno je i zřejmé, že ty dějiné vzorce se pořád opakují a opakují se proto, protože plynou z lidské přirozenosti. A lidská přirozenost zůstává stejná přes pokrok vědy a techniky. Teď teda se snaží třeba skrze LGBT, skrze špatné vzdělávání tu lidskou přirozenost úplně ještě utlumit. utlumit. Každá vláda <clears throat> se pozná podle štěstí národa. Ten růst HDP, který je dosažen okradením národa, ke štěstí fakt nevede. A to přesně se stalo potom v roce 89 se všemi těmi socialistickými zeměmi, tedy i s námi, i s vámi. Ale cílem života musí být život v harmonii. Cílem musí být taky obnova a zachování přirozené rovnováhy. Hovořili jste tady o těch zabitých zvířatech úplně nesmyslně, k čemu teď došlo na, na Slovensku. Eh, ta stávající e- euroatlantická elita, ke které my chceme patřit pořád asi většina národa, protože je fakt zblblá, tak ta disponuje eh, naprosto vším, ale v praxi toho kapitalistického systému, který nutí celému světu, je vlastně naprosto všechno, všechny vědomosti a to bohatství, tak je to obětováno na oltář kumulace zisku a moci, protože to je podstata toho kapitalismu ta euroamerická elita vůbec, teď to vidíme v, v těch orgánech Evropské unie, vůbec nedodržuje sliby, porušuje, porušuje smlouvy a vůbec nezná rovnováhu mezi slovem a činem. A má vlastně ta západní civilizace jen jedno heslo, buď podmanit nebo zničit. Ale civilizace se může rozvíjet jenom na principu stability a respektu. A ty zásady mají univerzální platnost a měly v minulosti i v současnosti a budou mít i v budoucnosti. A to úplně bez ohledu na, na ten stupeň toho technického vývoje. To znamená, že skutečně lidská společnost se musí vyvíjet a na to se musí dbát při tom novém uspořádání světa. E, v systému příroda, společnost, člověk. Protože v každém systému, ať je to chemická, fyzikální a nebo sociální jednotka, tedy lidská oblast, pokud je porušena rovnováha, což teda tady evidentně je v té naší civilizaci, tak dojde ke zhroucení toho systému. To, jakými cestami, to je úplně jedno. A z toho je při řízení společnosti nutné vycházet. Jinými slovy, rozvoj té nové společnosti, o které tady bavíme, každý to nazývá trochu jinými slovy, rozvoj té stabilní lidské civilizace musí být fakticky založen na přírodních zákonech a na, rovnováze, jinak se prostě zhroutí. A předpokladem toho vysoce kvalitního civilizačního rozvoje jakékoliv společnosti je pouze to, že v něm vládne lidskost a morálka. Jinak to jde vždycky do kytek. To je vše. Ďakujem veľmi pekne, e, Vladimíre Vítove. Ja teraz už nám veľa času nezostalo, ale poprosím inžiniera Viliama Baňáka, aby to zhrnul do takej záverečnej myšlienky o novej mierovej Európe. Nech sa páči. <clears throat> Tak naša petícia hovorí o novej mierovej Európe tak, že <clears throat> my navrhujeme vytvoriť e, mierové ozbrojené sily celosvetové, ale pod občianskou kontrolou. Tak ako som hovoril, že celosvetová občianská spoločnosť by mala vzniknúť na miesto a táto celosvetová občianská spoločnosť by mala nahradiť, ako výbor, by mala nahradiť organizáciu OSN. A e, táto, e, tento výbor by bol kontrolovaný občiansk- e, celoštátnymi občianskými spoločnosťami, a celoeurópskou občianskou spoločnosťou by bol kontrolovaný tento celosvetový občiansky snem. E, samozrejme, <clears throat> pokiaľ by s týmto nesúhlasili Spojené štáty americké alebo Veľká Británia, <clears throat> tak navrhujeme vytvoriť tzv. euroazijské ozbrojené mierové sily. Mierové ozbrojené euroazijské sily kontrolované občanskou spoločnosťou alebo občanským princípom. Samozrejme, máme už e, šangajský pakt, organizácia NATO a teraz <clears throat> Európska únia chce vytvárať alebo militarizovať Európsku úniu. Ak vznikne ďalší pakt, tak budú tri pakty a určite môže sa stať aj to, že, že Európsky pakt bude proti anglosaskému paktu, to, ktorý sa vytvorí z USA a Veľkej Británii. Takže my chceme mierové ozbrojené sily. No a čo sa týka pani Vitova, že tu sú len dve spoločnosti, tak ja s tým nesúhlasím, pretože <clears throat> doteraz sme poznali socialistickú spoločnosť a kapitalistickú. Ale my navrhujeme novú občianskú spoločnosť, e, kde by e, v hornej komore boli E, Horná komora Národnej rade by bola na občianskom princípe a dolná komora politické strany. E, aj vy hovoríte, že politici, politici. Ale ja, Dagmar, už hovoríme stranickí politici a občianskí politici. A občianskí politici budú zastupovať občanov. A pokiaľ bude celoslovenský občianský snem a bude dvojkomorový systém, tak nikdy Národná rada nepríjme zákon proti občanom. Pretože proti občanom e, sa prijal alebo e, boli dôsledky covidu. Proti občanom teraz sa zabíjali, zabíjali kravy, do, hovedzi dobytok. E, pro, občania nesúhlasili s navýšením e, vo Vilniuse z 1,2% na 2%. Teraz e, Fico chce robiť referendum, či navýšime financie na zbrojenie na 3%, alebo nie. Hej? E, Lajnová navrhuje 5% v rámci krajín Európskej únie. Poliaci idú do 5%. E, Francúzi idú do 3 až 3,5% hrubého domáceho produktu na zbrojenie. Ale ve zbrojeniu sú na zabíjanie ľudskej sily, nie na pečenie chleba. Rozumiete? Ale keď, keď bude občianský princíp, áno, to znamená, občan nikdy nepríjme takéto veci proti občanom, lebo aj militarizácia Európskej únie, vojna na Ukrajine je proti občanom. Pán Baňák, ďakujem veľmi pekne. Do konca relácie tejto prvej časti, tak už máme len dve minútky, tak dám slovo Dagmar Vajsabelovej Kvapilikovej, aby tak dáš, Ďakujem veľmi páči. pekne. Uzavri to. Ja sa chcem obom mojim hosťom vzácným poďakovať pani Vladimíre Vítovej z Českej republiky, E, pánovi inžinierovi Williamovi Baňákovi a poprosím všetkých našich milých poslucháčov, aby podporili mierovú petíciu na petície.com smerovanú prezidentovi Slovenskej republiky a všetkým prezidentom Európy a sveta a za vytvorenie mierovej zóny v Európe a pozývame vás počúvať na Českom slobodnom vysielači Eh, novú eh, mierovú konferenciu, ktorú spolu s pani Vitovou organizujeme. Takže všetko dobré, pokojné, mierové, veľkonočné sviatky vám všetkým. Ďakujeme. A ja tiež ďakujeme. veľmi pekne ďakujem. Pekný večer a krásna, krásnu a veselú Veľkú noc vám prajem. Na shledanou, děkuji. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, dostávame sa do druhej časti dnešnej relácie Vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje. Tí, ktorí ste e, prišli trochu neskôr, tak e, pripomeniem, že sa jedná o 60. jubilejnú okrúhlu časť. Samozrejme vzhľadom k tomu, že táto relácia by mala byť e, vysielaná cez veľkonočný pondelok, tak vtedy už dlhé roky nevysiela nemáme relácie politické ani vzdelávacie, tak eh, z toho dôvodu táto relácia bude zaradená niekedy neskôr, podľa toho, ako to kolegovi Petrovi Kršiakovi bude vyhovovať. Eh, z tohoto dôvodu do tejto relácie nebude sa dať eh, dovolať, tak pokiaľ budete mať nejaké otázky, či už na hosti z prvej časti, kde bol pán inžinier William Baňák hosťom Dáši Kvapilikovej a samozrejme doktorka Vladimíra Vítova, tak eh, využite známu e-mailovú adresu studio.bb.ju zavinačgmail.com. Pokiaľ napíšete konkrétne otázky, tak ja ich eh, dnešným našim hostom prepošlem a verím, že vám na ne zodpovedajú. Takže ďakujem za pochopenie. V druhej časti takal sa vám predstavia hostia Jozefa Fila a to sú pán Peter Kohút a pán Arpad Matejka. Takže Joško, dovzdávam ti slovo. Pekný podvečer. Dnes máme 16. apríla, je streda, takže budeme vysielaní zo záznamu. E, dovolte, aby som privítal mojich hostí. Už boli spomenutí e, pán Arpad Matejka, diplomovaný technik, spisovateľ, politik, kandidát do Národnej rady za vlastenecký blok, bývalý poslanec za HZDS, splnomocnenec pre zriadenie Najvyššieho kontrolného úradu. E, v roku 1998 dostal rád Andrea Hlinku prvej triedy za mimoriadne zásluhy o vznik samostatného Slovenska. Pekný podvečer, Dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov aj vás. <laughs> Ďakujeme. A druhým hostom je pán inžinier Peter Kohu, CSC, kandidát vied v oblasti ekonomickej kybernetiky, člen Združenia slovenskej inteligencie Korene, sympatizant e, vlasteneckého bloku, člen Šarišskej državy a prispieva v blogoch hlavné správy a na portáli antiliberál.sk je známy svojim výrokom e, globálny Parazit. Asi ho dnes určite e, si tiež tento výraz e, vychutnáme. Pekný podvečer, Peter. Áno, prajem všetkým poslucháčom Slobodného ulice príjemný podvečer. Tak páni, na úvod, e, hlavne Peter, ty si vždy zvykneš urobiť taký súhrn udalostí. Už sme sa nejaký ten mesiac nevideli, nepočuli a určite si si niečo pre nás pripravil. Tak poprosím ťa, približ nám tro, trochu aj ten výraz globálny parazit, ktorý eh, Áno, veľmi ďakujem veľmi pekne. Používaš. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za slovo. Skutočne v súčasnosti prebiehajú zlomové udalosti. Žijeme v prelomových časoch, kedy sa stupňuje a vylustruje zápas proti svetovládnej mocenskej mafii, ktorú ja tiež nazývam globálnym parazitom ktorá v poslednom období celkom otvorene a bezostyšne nastoľovala celosvetovú diktatúru nového svetového poriadku. E, išlo v podstate o nastolenie globálneho genocidného fašizmu aj pomocou takých inštitúcií, ako je Európska únia, CIA, Pentagon, Svetové ekonomické fórum, Svetová zdravotnícká organizácia a iné, a takých nástrojov ako umelo vyvolaná tzv. pandémia covidu, E, násilné presadzovanie progresivistických zvráteností typu agendy LGBTI, multikulturalizmu, pod ktorým sa skrýva islamizácia Európy, likvidácia kresťanskej, národnej a dokonca aj ľudskej identity. A Európska únia sa veľmi úspešne alebo postupne transformuje na centralizovaný diktatorský fašistický superštát e, so snahou o odstránenie národných štátov, ich úplným zbavením národnej a štátnej suverenity. E, táto svetovládna mocenská mafia, tento globálny parazit, ktorý v Spojených štátoch je označovaný aj pojmom deep state, čiže hlboký štát, a ktorý využíva Spojené štáty ako hlavný mocenský nástroj nastoľovania svojej svetovlády, e, dohnala svet na pokraj priepasti a samotné Spojené štáty na pokraj hospodárskeho kolapsu, sprevádzaného obrovským nárastom finančnej zadlženosti a katastrofálnym zastaraním a rozpadom priemyselnej, cestnej a dopravnej infraštruktúry Spojených štátov, ktoré sa ocitli na pokraji občianskej vojny a vlastného rozpadu. Eh, táto, eh, táto mocenská mafia si uvedomovala, že nastolenie svetovlady sa jej nepodarí bez porážky, ovladnutia, rozvrátenia a rozčlenenia Ruska a následného rabovania jeho surovinových zdrojov. Eh, preto uskutočnila v roku 2014 fašistický štátny prevrat na Ukrajine, odkiaľ pripravovala vojenský útok útok na Rusko. Doviedla teda situáciu do tak kritického stavu, že Rusku už nezostávalo nič iné, než rozbehnúť na poslednú chvíľu špeciálnu vojenskú operáciu. E, pritom samozrejme za agresora bolo označené Rusko, ktoré vraj e, začalo ničím nevypro, nevyprovokovaný útok na Ukrajinu túto propagandistickú lož o, ne, o nevyprovokovanom útoku však vyvracia samotný Trump, ktorý vyhlásil, že za vyprovokovaný vojenský konflikt na Ukrajine nesie plnú zodpovednosť Bidenová administratíva a aj samotný Zelenský a že keby jemu nebolo ukradnuté podvodom prezidentské kreslo v tých časoch a bol by sa stal prezidentom, k žiadnej vojne na Ukrajine by nedošlo. Nedávne víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách a jeho následné kroky a nariadenia prehlbili rozkol v mocenských elitách, keď sa naplno rozbehol mocenský zápas medzi elitami Deep State, teda globálnym parazitom, a elitami, ktoré zastrečuje Trump a ktoré svoje perspektívy spájajú s rozšírením podnikania a obnovením upadajúceho hospodárstva a infraštruktúry v samotných Spojených štátov. Tak, takisto e, je tu snaha o stiahnutie Spojených štátov z pozície svetového policajta a dominantnej svetovej imperiálnej mocnosti, teda z pozície, ktorá výrazne oslabuje a ochudobňuje samotný americký národ. Tento rozkol v mocenských elitách sa veľmi zreteľne začal prejavovať v zmetočnom správaní samotného Zelenského, ktorý dostával protichodné pokyny raz z jednej a potom zasa z druhej strany a nevedel, koho má vlastne poslúchať. Avšak po rokovaniach v Londýne, Paríži a Bruseli sa postavil do čela protitrampovskej koalície spolu aj s byrokraciou Európskej únie, voči ktorej sa Trump správa s opovrhnutím a ignoranciou. Trump Zelenského neznáša a no najradšej by bol, keby sa čo najskôr zbravil záťaže, ktorú preň predstavuje vojnový konflikt na Ukrajine a mohol sa plne sústrediť na záchranu samotných Spojených štátov a obnovu a rozvoj jeho priemyslu. S nástupom Trumpa sa radikálne mení aj zahraničná politika Spojených štátov, a to hlavne vo vzťahu k Rusku keď sa Spojené štáty v zástupnej vojne vedenej rukami Ukrajiny nepo, Spojeným štátom teda nepodarilo a ani nedarí Rusko poraziť a ovládnuť, keď ani s pomocou ruských vlastizradných elít na čele s vedením Centrálnej banky, ktorá plní zámery Svetovej banky, spôsobiť kolaps ruského hospodárstva s následným štátnym prevratom či Majdanom, nové vedenie USA na čele s Trumpom mení americkú stratégiu a chce rozvíjať s Ruskom vzájomne výhodné obchodné vzťahy a rozšitorovať kapitálové investície. Rozbehla sa séria vzájomných rokovaní medzi Ruskom a Spojenými štátmi a začalo sa čoraz častejšie hovoriť o potrebe uzavretia dočasného prímeria. E, Rusko však nemohlo prijať podmienky prímeria, ktoré vypracovala americká a ukrajinská delegácia v Riade, lebo boli preň zákernou pascov. Zámer bol totiž za- zastaviť nástup Ruska, dopriať si oddych na posilnenie ukrajinských pozícií, do zbrojenia ako je zavedenie e, na Ukrajinu tzv. mierových síl, hlavne britských, francúzskych a možno aj poľských a nemeckých, čo by vlastne znamenalo legalizovať prítomnosť armád členských štát, štátov NATO na území Ukrajiny. Západ teda prehráva a potrebuje prestávku. Ani nie tak E, kvôli tomu, že mu chýbajú financie. E, tie sa v podstate vždy nájdu, ale dochádzajú im ľudské zdroje Ukrajiny a vyčerpané sú aj zásoby zbraní. Odmietnutie Ruska prijať zákerné podmienky primeria sa snažila západná propaganda interpretovať ako nezáujem Ruska o mier. E, Rusko však jasne deklarovalo, že je ochotné rokovať o prímery, ale len pri takých podmienkach, ktoré nebudú predstavovať jeho bezpečnostné ohrozenie. To znamená, že Rusko chce také dohody, ktoré zabezpečia stabilný mier a to, že štyri oblasti okrem Krymu, teda celý Donetsk a Luhansk, ako aj Chersonská a Záporovská oblasť, budú pričlenené k Rusku a uznané ako súčasť Ruska. Počas primeria e, nebudú akceptované žiadne zahraničné mierotvorné sily na Ukrajine, a je požiadavka, že by sa zastavil takisto akékoľvek dodávky zbraní na Ukrajinu. Ruský medveď už teda za žiadnych okolností nebude tancovať podľa pišťalky z Washingtonu či z Bruselu. Teda marné sú ich nádeje, že si budú deliť jeho kožu. Dá sa, že Spojené štáty sú, sú ochotné pristúpiť na ruské podmienky primeria, o čom svedčí aj posledné rokovanie Trumpovho splnomocnenca Geoffreya Witkofa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktoré trvalo vyše 4 hodín, prebiehalo za zatvorenými dverami. E, Trumpovi boli odosielané informácie a prijímané jeho stanoviska v on- online režime a Trump akceptoval požiadavku Ruska na uznanie suverenity štyroch nových území v rámci Ruskej federácie. E, predstavitelia Európskej únii, e, ako aj najsilnejších štátov Európy, ako sú Veľká Británia, Francúzsko či Nemecko, sa sťažujú, že ich ani Rusko, ani Spojené štáty nepozývajú na spoločné rokovania o miery a že rokujú poza ich chrbát. Eh, tento ich postoj je však úplne trápny, keď z jednej strany naďalej snívajú o vojenskej porážke Ruska, o potrebe ďalšieho vyzbrojovania Ukrajiny a účasti ich vojakov v tzv. mierovej misii, a z druhej strany im nič nebráni v tom, aby sami z vlastnej iniciatívy rozbiehli, rozbehli mierové rokovania s Rusmi. Avšak eh, k tomu sa oni nemajú, lebo reprezentujú záujmy antitrampovských mocenských elit, čiže svetovládnej mocenskej mafie Deep State, snívajúcej o porážke Ruska v bratovraždrednej vojne slovanských národov. Nechcú totiž za žiadnych okolností pripustiť, že na mape globálnej politiky dochádza k tektonickému zlomu a zmene paradigmy, že náraz dominancie Ruska v určovaní pravidel medzinárodnej politiky sa už nedá zastaviť. Trump si to však jasne uvedomuje a chce z konfliktu vycúvať tak, aby nestratil tvar, čo Rusi veľmi dobre chápu a sú trpezliví a voči tam Trumpovi ústretoví. Hlavne im ide o to, aby Trumpovi dôkladne vysvetlili, o čo im ide a že vzájomne výhodná spolupráca medzi Ruskom a Spojenými štátmi je pro obidva štáty oveľa výhodnejšia než vzájomná konfrontácia. Veď Trump sa nakoniec aj vyjadril, že úhlavným nepriateľom Ameriky nie je ani Čína, ani Rusko, ale samotná Amerika. Čím myslel hlavne mocenskú mafiu Deep State, ktorá používala Spojené štáty ako nástroj na nadstoľovanie svetovlády. Preto Trump medzi prvými krokmi, ktoré ako prezident urobil, bolo zastavenie financovania štátnych inštitúcií USAID, USAID teda americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj a NET, čiže Národného fondu pre demokraciu, E, ktoré z peňazí amerických daňových poplatníkov financovali štátne prevraty v rôznych krajinách sveta, ďalej mimovládne politické neziskové organizácie a tzv. mainstreamové vedia a taktiež liberálno-progresivistickú politickú scénu a ďalšie stýry, ktoré, ktoré boli nápomocné globálnemu parazitovi pri nastoľovaní jeho svetovládnej diktatúry aj s pomocou presadzovania šialenej a zvrátenej satanistickej ideológie, ktorá podľa Trumpa musí byť porazená navratom k rozumu. Rusko má skutočne vo svojich rukách všetky tromfy, ktorými môže dosiahnuť svoje ciele, ktoré budú na prospech celého ľudstva, lebo vo svojej zahraničnej politike Rusko presadzuje program podpory vzájomnej výhodnej spolupráce a rozvoja všetkých národov. Je surovinovo a zdrojovo sebestačné, má všestranne rozvinuté hospodárstvo. Predbehlo všetkých vo svojich zbraňových, hlavne raketových systémoch, má morálnu prevahu, lebo nepodľahlo zvratenej ideológii progresivizmu a opiera sa o tradičné konzervatívne hodnoty. Jeho najnovším hitom zbraňových systémov je, v systémoch je nové lietadlo raketonosec TU-160M, ktoré predstavuje lietajúcu pevnosť s raketami na palube vybavenými buď konvenčnými alebo atomovými hlavicami, ktoré môže vypúšťať na akúkoľvek vzdialenosť z hlbokého vnútrozemia. Aj ľudsko však musí vzdorovať silnému tlaku vlastizradnej oligarchie, združujúcej sa okolo centrálnej banky, ktorá je v područí Svetovej banky a slúži zámerom svetovladnej mocenskej mafie Deep State. Predseda Ruskej štátnej dumy, čiže Národnej rady Volodin, na jej poslednom zasadnutí minulý týždeň vyzvihol tú skutočnosť, že Rusko hospodársky napreduje napriek tomu, že bolo naň uvalených rekordných 28 tisíc sankcií. V tejto súvislosti pred vystúpením s dokladom šéfky Centrálnej banky Elviry Nabiulinovej Volodin konštatoval, že na pozitívnom hospodárskom vývoji má zásluhu aj finančná politika Centrálnej banky, čo je však absolútna lož a nezmysel, lebo Centrálna banka na čele s Nabíulinovou a radou riaditeľov robia všetko preto, aby zničili ruské hospodárstvo a doviedli ho do kolapsu. E, Putin však rozvinul paralelnú ekonomiku, ktorá drží hospodárstvo nad vodou, hlavne vďaka investíciám štátu a ktorá do istej miery eliminuje neblahé dopady rozhodovania Centrálnej banky na ruskú ekonomiku. Centrálna banka poškodzuje a dusí ruskú ekonomiku hlavne pomocou dvoch nástrojov. Poprvé, umelo navyšuje úrokové sadzby, ktoré v súčasnosti dosahujú až 21 čo vyvoláva výrazný rast cien a infláciu a z druhej strany robí nedostupnými úverové zdroje, hlavne pre privátny hospodársky sektor. V, novo, v normálnej ekonomike Totiž k inflácii, teda rastu cien, dochádza vtedy, keď je množstvo peňazí v obehu prevyšuje tovarovú ponuku. V Rusku je však inflácia umelo spôsobená pri úplne opačných podmienkach, keď nedostup, ne, neopodstatneným zvyšovaním úrokových sadzieb dochádza k zdražovaniu tovarov ktorých je v ponuky nie len dostatok, ale až nadbytok, pri súčasnom nedostatku peňazí u, u obyvateľstva a financií u firiem. Čiže namiesto zbavovania sa dolárov, ich ruská ekonomika do seba absorbuje, no teda, a to bude v ďalšom bode v podstate, že e, teda druhým nástrojom, ktorým centrálna banka poškodzuje ruskú ekonomiku, je umelo výrazne nadhodnotený kurz dolára a teda aj eura. V súčasnosti sa pohybuje v okolí 94 rubľov e, za dolár. Pôvodná požiadavka Svetovej centrálnej banky bola až 200 rubľov za dolár. Týmto umelým nevýhodným kurzom Rusko drží nad vodou americký dolár, výrazne rozširuje obchodovanie na ruskom trhu v dolároch vďaka značnému nárastu dopytu ruskej ekonomiky a obyvateľov po dolároch. Čiže namiesto zbavovania sa dolároch, dolárov, čo som už spomínal predtým, ich ruská ekonomika, eh, pardon, lebo som mal nejaký telefonát, ich ruská ekonomika eh, do seba absorbuje a znehodnúcuje tým prácu ruského obyvateľstva. Týmito dvoma nástrojmi Centrálna banka plní zámery Svetovej banky, nachádzajúcej sa v područí centrálnych bankárov Deep State a presúva hospodárske problémy Spojených štátov a Západu, hlavne infláciu, na plecia Ruska. Prečo to však Putin trpí, prečo neznárodní centrálnu banku a neodstráni na bývlinu z celou vlasti zradnou bandou rady riaditeľov? Hmm. Tým by e, vstúpil výrazne na otlak centrálnym bankárom, ktorí ovládajú svetové financie a spôsobil kolaps Spojených štátov ako nástroja ich svetovlády, čím by zároveň došlo k výraznému úpadku svetovej ekonomiky. E, zatiaľ sa k tomu kroku e, Putin neodvážil a nerozhodol, on asi najlepšie vie prečo. Momentálne je tento možný budúci krok Putina, teda e, odstranenie Nabílinovej a znarodnenie centrálnej banky, tromfom v jeho rukách pri rokovaniach s Trumpom, čím dáva Trumpovi najavo, že čo mu môže spôsobiť, teda Spojeným štátom, ak Trump nebude ústretový bezpečnostným požiadavkám Ruska a ruským mierovým návrhom. Takže asi na úvod toľko k hodnoteniu medzinárodnej e, situácie a k tomu, čo prebieha na scéne globálnej politiky. Asi v stručnosti môžeme to potom rozvinúť. Peter, vďaka, ja ťa len doplním. Aktuálna informácia Bloomberg. Ruský rubel predbehol svetové meny. Ruský rubel sa stal najrýchlejšie rastúcou menou voči doláru, dokonca prekonal zlato. Píše agentúra Bloomberg. Analytici sa domnievajú, že rubel posilnil v dôsledku troch faktorov. Poprvé zlepšený vzťah medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a lídrom Bieleho domu Donaldom Trumpom pomohol zvýšiť dôveru v ruský trh. Po druhé, prísna menová politika znižuje dopyt podnikov a spotrebiteľov po dovoze, čím sa zvyšuje ponuka cudzej meny na trhu. A po tretie, vláda využíva Fond národného blahobytu na zmiernenie dopadu klesajúcich cien ropy. Toľko agentúra Bloomberg. Ďaká za súhrn. Tak neviem, lebo ja som zatiaľ zaregistroval mierne e, zlepšenie kurzu rubľa o, asi o 22%. Neviem, či to s tým súvisí toto, čo ty si teraz uvádzal. Môže byť to je aktuálna informácia. Ale asi áno. Informácia z dnešného, z dnešného dňa. Mm-hmm. No ale poďme na domácu politickú scénu a v tej je naozaj zbehlý a dlhoročne aktívny pán Arpad e, Matejka. E, pán Arpad, mňa zaujíma ešte jedna vec, kým trošku rozoberieme aj tú domácu scénu a ako na ňu vplýva to globa, globalistické hranie sa. E, v roku 1993 ste kandidovali za HZDS na predsedu Národného kontrolného úradu. A v roku 1998 ste už nekandidovali. Viete nám prezradiť prečo? No, bol som spolumocencom eh, vlády pre zriadenie Najvyššieho kontrolného úradu a spolumocencom vlády pre územné členie Slovenskej republiky. A mimo toho som si riešil e, svoju pozíciu ako poslanec Národnej rady a podpredseda HZDS. No samozrejme, že tá situácia, ktorá e, z hodov okolností sa často v tej dobe menila na politickej scéne, tak sa menila a je taká, by som povedal, politická nálada v HZDS. HZDS e, začalo nejakým spôsobom klesať na popularite Zvôli chybám, ktoré nemuseli spraviť, boli aj také, ktoré sa museli spraviť a ktoré sa nemuseli spraviť. A ja som si povedal, že nemám takú sílu, aby som bol Don Kichotom, aby som sám bojoval proti veterným mlynom, ktoré som tam objavil v štruktúrach HZDS a som povedal, že už nemôžem obhajovať neobhajiteľné veci. Takže radšej nebudem kandidovať na žiadnu funkciu, ani poslaneckú, ani politickú. To som povedal rok dopredu a to som aj dodržal. Pretože tá situácia politická sa vyvíjala tak, ako sa vyvíja táto politická situácia v terajšej vláde. V mojej knihe Dotyky s mocou som to presne opísal, prečo som sa tak rozhodol. A keď som tú knihu daroval premiérovi Ficovi a povedal som mu, že nech si ju prečíta, lebo to je aj o ňom. Tak hovoril, jak, jak o ňom, však mám svoje problémy z AZS, tak píšem tam. Ja som povedal, dobre, ale politika nepozná hranice ani personálne, ani, ani štátne. Takže robí také isté chyby, ako spravila HZDS a tak HZDS aj bolo prinútené odísť z politické scény. Hneď sa to neplnilo, tak som mu to povedal pred 5 rokmi, ale teraz sa to plne začína naplňať. A som mu upozornil, nech si dáva pozor, lebo politika je plíživá a ona sa doblíži, doplíži tedy, keď to najmenej bude očakávať. Tak e, práve, práve keď budem rozoberať súčasnú politickú spoločenskú situáciu v štáte, práve tu sa dotknem aj týchto problémov, veľmi čerstvých a detailných, takže ale najprv musím poďakovať Petrovi Koutovi, že dokladne pravil analýzu zahraničnej politiky, ktorej sa venuje. Ja sa skorej venujem politike vnútornej a politike smerom na Európsku úniu. Takže môžem začať s môjim rozborom. Áno, ja by som ešte chcel pripomenúť, že vy ste taká chodiaca encyklopédia modernej slovenskej štátnosti. Vy ste mali 2. apríla narodeniny a oslavili ste 86 ano. rokov. Všakže, takže týmto vám ano, chcem dodatočne takto pogratulovať. Ešte veľa Ďakujem, zdravíčka a množstvo energie aby ste mohli... A ešte si, ešte si myslím... Áno, ďakujem pekne, áno. A myslím si, že ešte spolu zažijeme návrat Slovenska k svojej štátnosti. Určite Všetko áno. budeme robiť preto. E, ešte pán Budem aj o tom hovoriť. Zostaňme ešte na chvíľočku pri tom e, kontrolnom úrade. Máme vôbec v, e, v súčasnosti vôbec funkčný národný kontrolný úrad? Ja mám, ja mám pripravený kompletný nový návrh zákona o najvyššom kontrolnom úrade, síce takým systémom, mnoho, mnoho vecí sa prebehu vlád zmenilo a vypadlo e, zo zákona 39 vypadlo a tak si ich, e, by som povedal, všetky vlády si ochočili najvyšší kontrolný úrad, takže mali relatívny pokoj. Moja, moja, môj zámer, keď som robil na zákone 39 z 93. roku, bol absolútne iný, ale ten sa už absolútne momentálne zmenil ja mám predstavu o kontrole takú, že nehľadať už veci, ktoré sa nedajú naspäť vrátiť, ale začať takým zákonom, ktorý bude pôsobiť silne preventívne. To znamená, nebudú sa môcť vykonávať kriminálne trestné činy finančného charakteru, lebo tie už nikto nevráti, to je ťažko vymožiteľné, a tá škoda už je tak zaregistrovaná, že štát to pocíti ďalšie obdobia. Ale tento e, nový návrh zákona, ktorý mám pripravený, práve sa zameriava na pre- preventívu. A najlepšia, najlepšia kontrola, najlacnejšia je kontrola od začiatku preventívna. Preto netreba hľadať ukradnuté veci a hľadať zlodejov, ale treba zabrániť, aby sa nedali ukradnúť veci, aby nemohli vznikať zlodeji. To je lacnejšie, efektívnejšie a aj výchovné a morálne, morálnejšie ako už naháňať zlodejov a ukradnuté peniaze a všelijaké iné aktíva. Takže tento nový zákon mám pripravený. Možná, že keď príde taká situácia, tak ho ponúknem keď sa vyjasní politická situácia, tak ho ponúknem na realizáciu ako poslanecký alebo vládny návrh. Neviem, či bude pochopený, pretože nedovolí, ten zákon nedovolí žiadnej vládnej garnitúre porušovať tie základné zákony, čo sa týka e, hľadiska kriminality a tak ďalej. Takže uvidíme, ale som pripravený tejto otázke e, spolupracovať. Pretože to nemôže byť tak, že e, najvyšší kontrolný úrad e, bol jak folklorná skupina. To neexistuje. To musí byť taká autorita, že, že zoberme si len príklad. Keď zbadáte figurínu policajta pri ceste, z diálky nevidíte, či to je naozajstný policajt alebo figurína a hneď sa začínate umravňovať. Skontrolujete, či ste pripásaní, či máte rýchlosť, či netelefonujete a ste prekvapení, keď zbadáte figurínu policajta a ste rád, že <laughs> vás mohla tak upozorniť, aby ste sa za tým e, volantom umravnil. Taká má byť kontrola. Má byť dopredu postrašujúca, aby sa nemohli konať alebo veľmi ťažkým spôsobom konať nejaké kriminálne činy. Takže takú mám predstavu o kontrole, čo sa mi nepodarilo ju spraviť takú, ja, pretože sa počasov po vládach sa vypadávali z nej mnohé dôležité časti a ten zákon 39 sa stal bezzubým. No a nebolo to aj tým, že vlastne tú našu štátnosť sme nemali eh, v rukách my ako občania, ano, ale že tú našu štátnosť kontrolujú cez politikov eh, nadnárodní hráči. Už sme to viackrát spomínali ano. Eh, a Peter to pekne tiež spomenul a on tomu eh, tej riadiacej zložke hovorí globálny parazit. Áno. to sa pýtam, má ešte vôbec parlamentná demokracia schopnosť ponúknuť svetovému občianstvu spravodlivé riadiace procesy? V takom hm. ponímaní, ako ju, ako ju vnímame teraz? Veď pozrite sa už len od toho, 89. roku, koľko sme absolvovali volebných procesov a nikde sme sa neposunuli. Práve naopak sa ponárame stále hlbšie a hlbšie. Ja mám napísanú už rukopis novej knihy Slovenské tango, kde hovorím od roku 1848 až do roku 2000 politický vývoj na Slovensku. Slovenské tango prečo? Jeden krok dopredu, dva dozadu. A takto kráča Slovensko. Nie je opačne, že dva kroky dopredu, jeden krok dozadu, ale podľa, <laughs> podľa metodiky slovenského tanga jeden krok dopredu, dva dozadu. Takže tak napredujeme. Ale idem na to. dotknem sa aj toho, čo ste mi naznačili. Či akých má na to medzinárodná situácia a medzinárodné sily, ktoré pôsobia e, v našom systéme. Mám to pripravené na to, budem o tom hovoriť. Dobre, môžeme? Alebo ešte? Dobre, a, ak, ako vidíte budúcnosť Slovenska a budúcnosť Európy, by sme to mohli nazvať. Áno, tak, presne, presne tak. No musím najprv eh, hovoriť o súčasnosti, momentálne najnovších vecí, ktoré sa na slovenskej politickej scéne objavujú a e, boli poznačené, posledné týždne predtým boli poznačené prekonávaním personálnej turbulencie v štáte. Predseda vlády <laughs> mal veľmi ťažkú úlohu a dostal sa do situácie, že musel pre zachovanie vlády riešiť personálnu politiku v koaličných stranách a naprávať tak ich chybnú personálnu politiku nesplnených slubov lídrov jednotlivých členov poslaneckých klubov. Napríklad zoberieme Huliaka Národná koalícia. V tomto prípade musím sa zastať Huliaka, pretože Huliak e, nebol vydierač. Huliak sa len domáhal, aby sa splnili dohody, ktoré dostal, keď vstúpil do parlamentu z ich kandidátky a nebolo to splnené. Ja som mu vytýkal, že nemali žiadne písomné, písomné dohody a tak ďalej. On hovoril, polovníci si nedávajú písomné dohody, tam platí chlapské slovo. Ale politika nie, nie je polovný revír v tento, tomto zmysle. Že mal si dať všetko na zmluvne, zmluvni, nemal veriť rečiam a slubom, ale aj tak musí pochybovať, aj papier znesie veľmi veľa. Takže e, Huliak nebol vydierač. Huliak sa len domáhal toho, čo mu bolo slúbené. Iné nechcel. Bohužiaľ, keď mu Čaputová odmetla ho vymenovať za, za ministra, tak mu bolo povedané, že keď príde nový prezident, že sa procedúra zopakuje a nový prezident ho vymenuje. Nestalo sa, zabudli na tie slúby a on sa ich začal domáhať. Ale to je história sama o sebe ale nenazýval som ho vydieračom, pretože on sa len domá chlapského slova, aby sa slova aj politike dodržiavali. Čo sa týka Migála, aj je jeho neprehľadnutelná liberálna orientácia a tlak na ministerské pozície členovia skupiny, to bolo iné, to bolo už vydieracké. On nemal nič slúbené. On využil situáciu a pritlačil E, svoju stranu a pritlačil e, premiéra vlády, pritlačil, aby bol riešený e, v tejto pozície. Vymohol si veľmi lukratívne miesto, pretože iné východisko nebolo, aby bola zachránená vláda. Vymohol si ministerstvo, kde sa jedná o fondoch a tak ďalej. To je naj, najlukratívnejšie miesto, ktoré mohol dosiahnuť. Uvidíme, jak sa ho zhostí. Ja nikoho neodsudzujem dopredu ale to jeho liberálne pozadie mi vadí. Vadí mi to jeho, jeho e, hlásanie slava Ukrajine a tak ďalej. Všimol som si ho na Slavine 4. mája, kde bol v rade ministrov a keď e, bol prejav veľvyslanca Ruskej federácie, tak jeho, jeho <laughs> také grimasy prezradzali tú jeho podstatu liberálnu. Ale dúfam, že sa umravní a že bude to, čo slúbil predsedovi vlády, bude aj držať. E, horšie je to, že vo vláde sa formuje nejaká, nejaká skupina liberálnych ministrov v sociálnej a národnej orientovanej vláde. Čo to, to, to čo je, to neviem pochopiť. Voliči koaličných strán nedali mandát týmto stranám, aby sa vytvorila vo vláde a v parlamente liberárna frakcia a vytvorilo sa tak ideologické prepojenie silnejúcich liberalizmus v štáte, čo znemožňuje a brzdí riešiť pozostatky vládnutia minulej vlády v rezortoch súdnictve, prokuratúre, v polícii, mediálnej politike, školstve, zdravotníctve a kultúre, kde sa hlboko zakorenil kryptoliberalizmus na všetkých kultúrno-spoločenských úrovniach riadenia štátu. Potom je ťažko volať, čo tvoriť. Vidíme, jak sa ťažko tvorí e, personálna politika v rozhlase a televízie. Jak sa ťažko tvorí personálna politika v kultúre, aké prekážky sú. V školstve, v školstve, na to si musím dať pozor na to školstvo, v zdravotníctve a tak ďalej. Tam je vnútorná opozícia, je vo vláde, vnútorná opozícia, nie koaličná, ale vnútorná opozícia. A to je veľmi nebezpečný signál na ďalšie zotrvanie tejto vlády. Ja sa divím, že premiér Fico ešte nestratil nervy a nepraštil. Ale môže sa taká situácia prihodiť, že veci sa stanú neriešiteľné a budú sa riešiť nad tým najjednoduchším spôsobom, predčasnýma voľbami. No a európska liberalizácia štátu posilňuje politické a stranické ambície preukazateľným rastom preferencií opozičných strán. To je výsledok. To je výsledok. Nič iné sa nedalo čakať, lebo tá opozičná frakcia vo vláde, tá funguje. Funguje veľmi systematicky, funguje na určité príkazy, a je viditeľná, je viditeľná. V spoločnosti sa objavujú a silnejú tendencie, ktoré rozdielujú spoločnosť na stred generácií, to znamená mladý proti starým, to je veľmi nebezpečná vec, sociálny stred je zanikanie strednej podnikateľskej triedy a prehlbovanie priepastí medzi bohatými a chudobnými. To je viditeľné. Kultúrny stred, dekadentná kultúra a národné kultúrne tradície vyhlásili proti sebe boj. Viac sa bojuje mimo javiska, ako sa bojuje na javisku. To, vysil, to je vysilujúce pre národnú kultúru a niekedy je veľmi ťažko riešiteľné potom je tu konfesný stred, to je zapričinenie e, emigračnou politikou, islám proti kresťanstvu, ale tu jednu poznámku by som mal, prečo mlčí církev? Jedna, druhá aj tretia. Prečo mlčí? Ten problém u ní neexistuje, že je ohrozené kresťanstvo. To vôbec ich nevyrušuje. A, je, a církev je mienkotvorný subjekt, ktorý veľmi vplýva na, na náladu a mienku, mienku občanov. Hodnotový stred, to je všet, jednoduchá definícia. Všetko, čo bolo pre človeka, sa zmenilo proti človeku. Islamizácia kultúry, úpadok morálnych hodnot, likvidácia štátnosti, materializmus, likvidácia základov potravinovej sebestačnosti, na to nesmieme zabudnúť, lebo ovláda potravinovú bezpečnosť, ovláda štát. To, na to nesmieme zabudnúť. A teraz krývačka, slintačka oslabila práve tendenciu posilňovania potravinovej sebestačnosti. Ale zaujímavé je, že v decembri sa podpísali zmluvy s brazílskou firmou, ktorá bude dodávať mesové výrobky k nám na Slovensko. A potom prišla slintačka, krývačka. Čo sa divia politici, že tu vznikajú potom e, také konšpiratívne úvahy. Však všetko nahráva tomu, aby sa tu konšpirovalo. A to nie je vina konšpirátorov, to je vina prostredia, že vytvára takéto podmienky. No a potom je budovanie závislosti na zahraničných ponukách. Potom je vzdelávací systém, zanedbávanie vlasteneckej výchovy na školách. Čo robíme namiesto vlasteneckej výchovy? Učíme LGBTI. To je, to je neoskriepiteľné, je to tak. Potom podpora politickým mimovládkám. Čo, keď vláda dobre vládne, nepotrebuje mimovládky. Prečo by mali mimovládky suplovať, politické mimovládky myslím, súplovať vládu? Uznávam mimovládky, ktoré sa starajú vzdelávací, kultúrny a charitatívny e, priestor spoločnosti. Áno, tých treba podporovať. Ale politické mimovládky na čo máme potom vlády? Na čo máme politické strany? Na čo máme politické strany? Potom je to ekonomická benevolencia k zahraničným monopolom. Ja som na konferencii v Harmonii dal 29 adres, adresných bodov, kde sa dajú získať peniaze, aby nemusela byť konsolidácia. Ja som rád, dnes už ich spomenul aj Zoro Kolár, aj Marek Šón spomenul to. Tých 29 sa dostalo do verejnosti, tých 29 podmienok a som rád, že niekto si ich osvojil a pripomenul, že tam sa z týchto peňazí sa dali riešiť. Narastajú zisky monopolom, reťazcom, narastajú o 100%, do 58. 50% za 3 roky. Veľké milióny. A prečo to majú znášať obyčajní občania a malí podnikatelia? Čo oni pôsobia na našom trhu, oni sú rádi, že tu môžu podnikať a sú radi, že môžu mať veľké zisky. Tak nič by sa im nestalo a myslím, že by ani nenamietali, keby naši o to požiadali. A s ním rokovali. Ale keď s ním nikto nerokuje, tak čo, oni sú spokojní. Prečo by nie? Potom je tu neplnenie volebných slúbov. Riešenie sa ťahá. Ľudia očakávajú ukončenie všetkých tých vecí, neprávostí, ktoré sa stali za covidu. A dokonca mm, doktor Kotlár, keď odhalil niektoré veci, ja nie som medik ani nič také, ani medicínsky vzdelaný, ale má to svoje rácio. Má to svoje rácio a treba sa s tým zaoberať. Namiesto toho, aby dostal podporu aj vo vlastnej vláde, namiesto toho vo vlastnej vláde nachádza odpor a posmešky. To je, to je nehorázne. To je nehorázne. Jak by som bol predseda vlády, tak tí už tam nesedia. I keď by som riskoval rozpad vlády radšej rozpad vlády, jak deformáciu celého politického systému. Potom je tam posilňovanie liberálnych vplyvov v organizáciách zriadovateľskej pôsobnosti územnej samozprávy. Však zoberme si vúcky, zoberme si mesta, sú v rukách väčšinou liberálov. Aj tí, čo nie sú liberáli, sú iní, tak sa boja sa prejaviť tej svojej pôsobnosti samozprávnej a radšej sú ticho. Radšej sú ticho pohodičke a užívajú si svoj plat. Ale tá liberalizmus sa tam zakoreňuje. Dokonca do tých kvetináčov liberálnych sa ešte pridávajú aj špeciálne nojivá. Takže kam to vedie? Mení sa tvár štátu. Mení sa to všetko. Potom je malá razancia vlády v politicko-spoločenskom súboji, čo dôsledkom je pokles preferencií koaličných strán a rezignácia veľkej časti jej voličov vo voľbách. Mnoho voličov, čo poznám, chodím po celom Slovensku, hovoria, už nebudeme voliť to, čo sme volili. Myslia tým e, koalíciu. Nebudeme voliť. Pretože buď nás oklamala, alebo sa bojí alebo nevie. Ja som im aj vyzval na, vo výzvach Facebook, keď to nevedia, nech to nechajú. Nech to nechajú, keď to nevedia robiť alebo nechcú. Občania a námestia a ulice si to vybavia sami. Potom je to, politické strany sú e, personálne vychudnuté ab, absentuje tam mládežnícka organizácia v koaličných stranách, jak sme mali my. My sme mali mládežnícke a ženské organizácie, ktoré si vytvárali portfóliu budúcich funkcionárov a budúcich vlastencov. Teraz nemajú. Nemajú. Aj komunisti mali svoje mládežnícke sezeme a Hitler mali Hitlerjugend a staral sa o svoje, o svoje budúce kádre. A nič. No, cigárko, pivečko a to je všetko. Vzdelávací systém chýba mimo školskej výchove. Vzdelávací systém. Mladí ľudia, mladá generácia si nájde svoj vzdelávací systém, ale ten nie je súľadne mnohokrát s morálkou. Tu prehráva, tu prehráva táto politická garnitúra. A teraz by som troška načrtol, načrtol jednu vec, lebo nedá sa obejsť Európska únia, musí, lebo je súčasťou celkovej politiky. Ja by som, pán Arpad, ešte do toho eh, vsunul jednu takú udalosť, ktorú ano. som slúbil spomenúť na, tiež nášmu hostovi, ktoré, ktorý sa už niekoľkokrát zúčastnil našich eh, besied. A určite ste už zachytili informácie o nielen vy, ale naši poslucháči o prebiehajúcom súdnom spore medzi pánom docentom eh, Janom Dudášom áno, áno, na, našim hoslom, hosťom eh, v minulosti a verím, že aj v budúcnosti a pánom riaditeľom eh, Múzea holokaustu v Seredi, pánom Korčokom. Áno, Viac áno. ako Minulý týždeň prebehlo ďalšie pojednávanie v Pezinku, ktoré nakoniec skončilo násilným vyvedením advokátky Adrieny Krajníkovej z pojednávacej miestnosti. No a pán e, Janko Dudáš ma poprosil, aby som e, prečítal jednu jeho prozbu. Nech sa mám, páči. Proz, mám prozbu, či by ste v, v najbližšom vysielaní neuverejnili, neuverejnili moju prozbu poslucháčom Slobodného vysielača a relácie vzdelávanie dospelých o finančnú pomoc dôchodcovi na právne zastupovanie a výlohy spojené so šikanózným, anticivilizačným a antihumánnym politickým procesom na účet v slovenskej sporiteľni a tu je číslo účtu SK 48 0900 0000 0004 4541 9453. Vopred láskavo ďakujem, s pozdravom Janko Dudaš. Páni, poprosím vás, eh, kde, kde sme to až zašli v treťom tisícročí? keď e, súdna moc namiesto, aby naháňala podvodníkov, mafiánov, defra, defraudantov, manipulátorov, slodejov, tak naňa, naháňa a prenasleduje spisovateľa, profesora na univerzite, dôchodcu. Viete mi to vysvetliť? Kde sme to až no, zašli? Poznám sa veľmi dobre e, s pánom za, A, a je, to je za názor. Viete, v treťom tisíc ročí niekoho prenasledujú za jeho názor. No, e, budem hovoriť o tom, o tej justičnej oligarchie, mám to poznačené v poznámkach. E, to sa týka nielen nášho štátu, ale týka sa to aj z celého systému Európskej únie. Ale sledujem aj e, situáciu aj s pánom Harabinom súd a tak ďalej, aj e, Janka Kalavského, že zobrali a povýšili, povýšili nad, nad veľmi významnú, významný akt, že vlastne odhalil celú tú mafiu, tzv. Čurilovskú, a povýšili nejaké dvere laminátové nad ten vyšší princíp a dostal natvrdo 4 roky. No, tak to je veľmi považlivé. Veci sú aj pána Dudáša, aj pána Harabina, aj pani Krajníkovú, aj čo sa týka iných súdnych pojednávaní, že tá justičná mafia si robí, čo chce. My sme im dali doživotný mandát, že doživotný sudca, oni to veľmi zneužívajú. Nehovorím všetci, samozrejme, ale prevažná väčšina e, vníma sudcov tak, aj tých, ktorí sú dobrí sudcovia, sú stiahnutí do jedného vreca s tými zlými a občania ich posudzujú ako celok. A to je veľmi zlý signál. Značí nedôveru justičnému systému, nedôveru k iným, iným profesiám, ktoré z toho vyplývajú. A práve to aj robí týchto voličov našich budúcich apatických čo budeme voliť, čo aj tak prídu tam takí istí, alebo zostanú tí a tak ďalej. Toto sme spravili chybu. Toto sme spravili chybu. Že sa nemôžete opýtať prokuratúra, občan sa nemôže opýtať prokuratúra a sudcu, že prečo nerobí. A on to považuje za miešanie sa do, do jeho remesla. On je zamestnaný z občanov. Má ich chrániť z hľadiska trestného práva, z hľadiska občanského práva a tak ďalej. A občan sa má právo pýtať, prečo nerobí? Prečo nerobí? Čo nám zavreli ústa, že sa nesmieme pýtať, čo sú oni na človek. Aj generálny prokurátor, ja som len nepočul rok a pol. Som si myslel, že je na dovolenke a na školení v Olade. Nemôžeme sa opýtať občania, prečo sa nekoná. A on sa ešte uráža, že nikto mu nebude zasahovať do jeho právomoci e, prokurátora alebo sudcu. To nie je zasahovanie, to je pýtanie sa. Prečo nerobí a čo robí, keď nerobí? Čo? No vidíte, ale e, máme prípad Kováčika, ten mal 62 kaus, neurobil ani jednu a Susko ho pustil z No, A tu vidíme jeden zásadný problém. Druhý zásadný problém je aj ten, že nie len extremistickú pravicu, ale aj tzv. extremistickú ľavicu prenasledujú. Napríklad komunistická strana mala výročie z T v roku 2021 E, kedy e, vznikla. Čiže 1921 vznikla komunistická strana. Mali oslavy, natočili video, teraz e, Joškovi Hrdličkovi, ktorý bol z hodovokolnosti včera hosťom relácie politické rozhovory, tak napriek tomu, že je to filozof, historik a veľký doktorát má z politológie, tak mu hrozí 5 rokov na tvrdo. Len kvôli tomu, že si pripomenuli E, výročie z té a po štyroch rokoch to nejaký idiot vyhrabal a teraz sa aj vás pýtam, čo do psej matere má nejaký mečiarovský drbnutý zákon, neviem to slušnejšie povedať, číslo 125 e, z roku 96, to znamená z Mečiarovej vlády 94-98, vôbec robiť v našom právnom poriadku tí eh, starí komunisti, ktorí sa navzájom vyvražďovali v 50. rokoch, tí vymreli. A eh, tí ostatní No ja neviem, koho nájdeme. Husák mŕtvy, Bilák mŕtvy, všetci títo starí, ktorí e, zomreli, e, ktorí mali aj 68 rok na e, svedomí. No lenže kto prišiel? Hrdinská ukrajinská armáda zo západného vojenského okruhu. No tak môžeme si tu rozoberať, čo chceme. A toto je len jeden taký prípad, že naozaj nie len pána Dudáša, ja, e, keď mi Joško hovoril, že či môže e, pre pána Dudáša zverejniť e, ten účet, ja ti ešte Joško pripomeniem, že zopakuj ho ešte raz z jedného prostého dôvodu, aby ti ľudia si zapamätali. Aďa Krajníková je moja kolegyňa, ktorá má reláciu v Slobodnom vysielači. Ja som videl, ako útočili na ňu a ako ju tí, neviem, či justiční policajti vyviedli násilím stadial. Len z toho dôvodu, že nejaký kreten v nejakej advokátskej komore jej zastavil advokátsku činnosť. Nech sa páči, Jožko, to je ešte raz. nebezpečná situácia. Tých videí je viac a myslím si, že už ich nestihnú vymazať, aby sa z toho nejakým spôsobom e, vyvliekli. Budú to dôkazové materiály. Takže ja prečítam ešte raz číslo účtu pre pána docenta Janka e, Dudáša a jeho prozbu o finančnú pomoc. Takže číslo účtu SK 48 0900 000 000 4541 9453. Ďakujeme. A Dobre. páni, ešte by som k tomu, čo sme si uh, povedali, len pripomenul, že o všetkých týchto súvislostiach uh, pojednáva a píše mierová rezolúcia, ktorá bola skoncipovaná už v roku 2021. Keď si klikne, Áno, poznáme ju, poznáme klikneme ju. na www.mierovarezolúcia.sk hneď na úvodnej jednej strane, prečítam krátky úvodník. Všetky no, referenda, protesty a petície sú neúčinné, pretože štátna moc požiadavky nositeľa moci, to znamená národa, ignoruje. Slovenská korporátna vláda, či už súčasná alebo nová, ktorá vzíde z najbližších volieb riadených a manipulovaných korporáciou, nie je a zo svojej podstaty ani nebude schopná uskutočňovať naše predstavy o našej budúcnosti. Preto sa občiny a mnohí odborníci z celého Slovenska uzniesli na texte mierovej rezolúcie referendového vyhlásenia človeka. Cieľom je zjednotiť národ na nepolitickej platforme na základe myšlienok, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti. Rezolúcia pri minimálnom počte 360 tisíc signatárov sa v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodného práva stáva právne relevantnou reprezentáciou slobodnej vôle národa je čas na zmenu systému mier a priamu hospodárskú spoluprácu bez vydierateľných pozícií a nástrojov, akými sú aj politické strany. Toľko mierové Čítam tu, že máme ešte 3,5 minúty, tak chcel by som to využiť. Veľmi dôležité, veľmi dôležité veci. No, ideme na Európsku úniu, nemôžeme to obísť. Hlavné piliere, na ktorých bude štát Európska únia, boli prezentované federalizácia, to je zánik suverénnych štátov, digitalizácia, centrálne riadenie, zelená politika, likvidácia hospodárstva, Green Deal a militarizácia, vytváranie, vytváranie prerod e, mierovej, mierového systému Európskej únie na vojnový systém. Týmito piliermi Európska únia prejde na uplatňovanie nových foriem fašistickej diktatúry, ktorý zavádza, a to je ekonomický liberalizmus, čo je vlastne charakteristické zánikom základov sociálnej spravodlivosti, monopolizácia priemyslu, korporatívny kapitalizmus, finančná oligarchia, mediálna oligarchia, justičná oligarchia a policajný štát, obmedzovanie vlastnických práv občanov a nadmerná daňová zaťaženosť. Všetko toto sa koná. Ďalej je to za B, je to extrémny centralizmus čo predstavuje zavázanie a okliešťovanie slobody prejavu, zásady, zásady, zásahy do volebného práva, demontáž princípov demokracie, zmena demokracie na demokratúru, ovládanie verejného sektoru politickými mimovládkami. Toto sú veľmi nebezpečné tendencie, na ktorých sa buduje Európska únia. My sme vypísali teraz referendum, teda petičné, petíciu na, na odchod z Európskej únie, bude jeden e, hlasovací lístok a obchod, odchod, vystúpenie z NATO druhý. E, zajtra máme e, vo štotok máme na prezidentským palácom tlačovku, kde bude verejnosť s tým oboznámená. Prichádzajú nám veľmi ohlasy pozitívne na, na tento čin. Museli sme to spraviť. Žiadne obchádzanie a také čo sme si, to sme si a tak ďalej. A veľmi, veľmi potichučky chodiť papučka okolo problémov. Nie, my sme za radikálne riešenie. Aj tak nám bude zle, aj keby sme zostali v Európskej únie, lepšie nám už nebude, aj v NATO, budeme zatiahnutí do vojny a aj tak budeme si musieť pretepeť určitú dobu, kým sa dostaneme k svojej sebestačnosti a budeme si upevňovať našu zvrchovanosť. Pán Matejka, ďakujem pekne. Ešte dáme priestor na záverečné slovo Peťkovi Kohútovi. Peter, nech sa páči. Áno. Peťko, zapni si mikrofón. Áno, áno, áno. áno. Ďakujem veľmi pekne, som rád a hlavne som rád, že nakoniec Arpad spomenul tú petíciu za vypísanie referenda o vystúpení z Európskej únie a NATO, ktoré vlastne organizuje vlastenecký blok, hnutie vlastenecký blok. A myslím, že e, pri najbližšej príležitosti by sme túto záležitosť mohli aj spropagovať viac. Ďakujem. Tak a na záver, každý z nás pracuje na svojom šťastí na základe svojich vedomostí a poznatkov a na základe nevedomosti a nepoznania súvislosti pracuje na šťastí toho, kto vie toho viac. Začneme pracovať na svojom šťastí, na šťastí svojich, svojej rodiny, svojho rodu, svojho národa, svojich koreňov. Ďakujeme za pozornosť. Pekný večer. Dobrú noc a príjemné veľkonočné sviatky vám prajem aj poslucháčom, aj vám v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou, že ste boli hostiami tejto relácie relácie, aj keď bola nahráta na záznam, ale verím tomu, že sa dostane našim poslucháčom nielen do uši, ale aj do srdc. Takže ešte raz veľká vďaka. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.